Գիմանիկ, ինչու եք եկել Արցախ, ինչ առիթով։ Այս նախաձեռնությունը տեղագործական ընկերության կրկա տեղագործական ընկերությանը, ովքեր խնդրեցին ինձ այսօր ներկայացնել Արցախի բժիշկների համար մի թեմա, որը բավականին արդիական է։ Այն պատճառով հիվանդությունները, որի մասին կասեմ, շատ տարածված են ընդհանրապես ազգաբնակչությունում եւ խոսքը գնում է ստամոքսի բարձր թթվության հետ կապված հիվանդությունների մասին։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք այդ հիվանդության հիմնական բուժիչ դեղորայքի երկարատև կիրառման հնարավոր բարձությունների եւ իրական պատկերի մասին, այսինքն ինչքան անվտանգ է երկարատև կիրառել նման դեղամիջոցները, ինչ մտավախություններ կան դրանց երկարատև կիրառման ժամանակ եւ ինչպես է այդ մտավախություններին պատասխանում այսօրվա ապացուցողական բժշկությունը, այսինքն դրանք իրական են արդյոք թե ոչ։ Իսկ ձեր նշված դեղը իրոք ինչքան կարելի է օգտագործել։ Խոսքը գնում է դեղորայքային մի խմբի մասին, որը կոչվում է պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներ, դրանք ընկճում են ստամոքսի թթվությունը եւ թեթևությունը են ապարգևում այն մարդկանց, ովքեր տարապում են այդ թթվության հետ կապված գանգատ ոլորտներում, ինչպես նաև օգտագործվում են շատ տարածված ինֆեկցիայի Helicobacter pylori բուժման սխեմաներում։ Այս պրեպարատները ամբողջ աշխարհում այսօր ընդունված է եւ ապացուցված է, որ երկարատև ընդհանուր միջև ամբողջ կյանքի ընթացքում կիրառումը անվտանգ է, մեծ մասամբ անվտանգ է հիվանդի համար։ Միջդեռ ասում են, որ մի դեղը մարմնի մի մասին օգնում է, մի քանի մասերի վնասում։ Ինչ է այս դեղը բացառություն է։ Բոլոր դեղերը իհարկե ունեն իրենց կողմնակի ազդեցությունները, կան դրանք նաև այս խմբի մասին, կողմին, այդ ուրեմն մանրամասների թե որ խումբիվանների մոտ պետք է զգուշությամբ կիրառել, ինչ կողմնակի էֆեկտներին պետք է հետևել, դրա մասին մենք անպայման կանդրադրանք, բայց ընդհանուր առմամբ մեծ մաս դեպքերում նրանք պրակտիկորեն անվտանգ են, այսինքն լուրջ կողմնակի էֆեկտներ չունեն։ Օգտագործել միայն բժշկի ցունքով։ Այն դեղաչափով, որը բուժիչ է, այո։ Այսինքն ես եթե ունեմ ստամոքսիտ թվայնություն, կարող եմ մտնել դեղատուն եւ առանց բժշկի վերցնել։ Դեղատանը ձեզ հավանաբար կառաջարկեն այլ խումբ, այսինքն այսպես կոչ կոչված թթվամարիչներ, որոնք կարելի է առանց դեղատոմսի, սակայն այս պրոտոնային պոմպ ինհիբիտորների դեղաչափը տևողությունը եւ ցուցումը որոշում է բժիշկը։ Տիգրան, դուք մասնագիտությամբ դեղագետ եք։ Այո։ Դեղագետ եւ դեղագործ ինչքանով են իրար նման տարբեր։ Դեղագործը միջին մասնագիտական կրթություն է, իսկ դեղագետը բարձրագույն դեղագիտական կրթություն է։ Տարբերությունը բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական կրթությունների միջև է։ Մարիամին էլ հղեցի այս հարցը, չգիտեմ, դժբախտաբար թե բարեբախտաբար այսօր շուկան պահանջում է որ เป զի օրեցոր սնկի պես բուսն են դեղատները, սակայն շատ հաճախ այն այնտեղ աշխատում են գործին անտեղյակ մարդիկ։ Ինչպես է հա- այդ հարցը այսօր Հայաստանում։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև մի շարք եվրոպական երկրներում դեղատների հետ կապված կա օրենք, որը սահմանում է քաղաքում դեղատների քանակը, դեղատների միջև եղած հեռավորությունը եւ իհարկե դեղատան աշխատողների մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակը։ Մեզ մոտ ոչ այդքան բարվոք վիճակ է, բայց ամեն դեպքում աշխատանքները տարվում են որպեսի նրանց գիտելիքները բարձացան։ Դուք որպես դեղագետ երբևէ առնչվել եք նման հարցի խնդրի հետ, որ դեղատնում աշխատողը բացարձակապես չեմ կարող ասել, այնուամենայնիվ անտեղյակ է իր աշխատանքին եւ որպես դեղագետ փորձել եք առողջապահության նախարարությունում բարձրացնել այդ հարցը։ Չէ, ինքս առնչվել եմ, սակայն չեմ փորձել ինչ որ կերպ բարձրացնել, ուղղակի տեսեք, այստեղ խնդիրը ինչումն է կանում։ Կան դեղատոմսով բաց թողնվող դեղամիջոցներ, որոնց առաջարկելուն կամ խորհուրդ տալուն դեղատան աշխատողը իրավաստ դասու չէ եւ կան առանց դեղատոմսի դեղամիջոցներ, որոնց դեպքում դեղատան աշխատողը կարող է խորհուրդ տալ եւ նշանակել։ Տարբերություն պետք է դնել, որ դեղամիջոցներն են առաջարկում, ինքս չեմ փորձել բարձրացնել, փորձել եմ իմ կողմից ինչ որ կերպ օգնություն ցուցաբերել, իրանց ինֆոր դիտողություն, ինչու՞ չէ, կամ որ գիտելիքներ, ինֆորմացիա տրամադրել իրանց։ Առաջին անգամ եք Արցախում, երկրորդ անգամ եմ բժիշկների հետ։ Ձեզ բժիշկն եք առաջին անգամ, բայց Արցախում երկրորդ անգամ եմ։ Չեք ուզում տպավորությունների մասին խոսել եւ մասնագիտական առումով եւ որպես հայ։ Մասնագիտական առումով կարողամ ասել, բժիշկները բարձր գիտելիքներով օժտված, բավականին բարեհամբույր, պատրաստական հիվանդներին օգնություն ցուցաբերելու, իսկ ինչ վերաբերում է Արցախին, Չգիտեմ, իմ համար մեծ պատիվ այսօր Արցախում գտնվելու համար ու շատ ողջավորված ենք եւ Արցախ մտնելիս ցուցանակը տեսանք Արցախ եւ ազատ եւ անկախ Արցախը ողջունում է մեզ, եղբայրս էլ այստեղ ծառայության է։ Նույնպես Դեռ չեք հանդիպել։ Հանդիպել եմ, երեք հանդիպել եմ։ Զգում ենք մեզ ոնց որ մեր տանը Այսօր Արցախում այն նպատակով ենք, որպիսի կարողանանք, այսպես ասած, օգնել կամ ինչ որ ձև աջակցել բժիշկներին իրենց պրակտիկայում, նշանակել այնպիսի պրեպարատներ, որոնք իրենց բախվում են տվյալ խնդիրների հետ։ հա։ Խնդիրը, որ այսօր եկել ենք այստեղ, ինչումն է, որ բժիշկներին լուսաբանենք, թե ինչպես կարող են պայքարել ստամոքսային տրակտի արդիական հիվանդությունների նկատմամբ եւ իրենց պրակտիկայում ինչպես կարող են հիվանդներին աջակցել։ Մարիամ, կրկա Սլովենական տեղագործական ընկերություն Իսկ ինչու եք այդ անունը վերցրել դեր ընկերության համար։ Մենք չենք վերցրել, դա եվրոպական կազմակերպություն է։ Մենք աշխատում ենք այնտեղ Կրկան Գետի անունով, որ գտնվում է Սլովենիայում։ Ինչ խմբով եք եկել մեր աշխատակազմով։ Ովքեր են ընդգրկված այդ խմբի մեջ։ Դեղագետներ եւ բժիշկներ։ Օրեցօր աճում են դեղատները, չգիտեմ, ասեմ ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար։ Իհարկե բարեբախտաբար։ <laughs> Սակայն կան այնպիսի դեղատներ, որտեղ աշխատում են գործին անտեղյակ ազնվորություններ համամիտ եք ինձ հետ Առողջապահության նախարարությունը ակտիվ աշխատում է այդ ոլորտի հետ կապված ու ես եզակի մասնագետներ կարող եմ նշել նույնիսկ չեմ էլ կարող հիշել ովքեր որ սпасարկում են ոչ դեղագործ կամ ոչ դեղագետ դեղատունը կարող է բացել այն անձը ով կապ չունի դեղագործության հետ, հա, բիզնեսի ոլորտի, բայց սпасարկումը իրականացնում է միայն մասնագիտական միջին կամ բարձր կրթություն ունեցող անձինք։ Այսօր ինչ դեղ կներկայացնի։ Պրոտոնային պոմպի ինգիբիտոր պանտոպրազոլ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ դեղը մտմաբուժման եւ պրոֆիլակտիկայի մեջ տամոզգային տրակտի ցանկացած հիվանդություն, դա կնիգեր, հելիկոբակտերի ռադիկացիա, ֆունկցիոնալ դիսպեպսիա եւ գաստրոպրոտեկցիա։ Վաղուց է շուկայում այդ տեղը։ Մոտարպես 6 տարի։ Մոտավորապես 6 տարի միայն բժշկի խորհրդով կարող են օգտագործել։ Դեռևս այո։ Thank you. Thank you.